Naše ovo druženje podijelit ćemo nekoliko dijelova. Nakon jednog kraćeg uvoda spomenut ćemo neke, samo neke kuransko-hadijske argumente koji govori o pokajanju. Nakon toga ćemo govoriti o vrijednosti pokajanja. Nakon toga ćemo govoriti o greškama koje se vezuju za ovo poglavlje. Potom ćemo spomenuti uvjete koji su islamski učenjaci spomenuli da bi pokajanje bilo prihvaćeno kod Allaha te ta'ala. Potom neke faktore koji će pomoći, pomoći čovjeku da se pokaji, da ustraji, da opstaji u teubi. Nakon toga neka razna pitanja vezana za pokajanje. Svakako na početku treba kazati da je ovo opširna tema. Ja sam imao mnogo problema onog momenta kada sam morao mnogo toga da izbrišim, a vezuje se za ovu tematiku. Tako da kada bi htjeli da obradimo ovu tematiku, ozbiljno trebalo bi nam sigurno nekoliko predavanja. U uvodnoj riječi ćemo spomenuti nekoliko faktora koji su mene ponukali da govorim o ovoj tematici. Prva stvar, mi živimo u vremenu kada su se muslimani odaljili od Allahove te barake od talije vjeri mnogo, što je uzrokovalo pojavu činjenja grijeha javno i tajno, velikih i malih. I sama ta činjenica iziskuje od nas da govorimo o pokajanju. Također, ovo vrijeme naše, iako je gledano s aspekta tehnologije, nešto što je nepoznato historiji, ali isto tako neznanje u današnjem vremenu je nešto što je nepoznato historiji. Do te mjere da ljudi ne znaju svog gospodara. Ne boje se svoga gospodara. Nezahvalni su svome gospodaru. I svakako sve ove činjenice, nepoznavanje gospodara, nepostojanje straha od gospodara, iziskuju govor o pokajanju. Također, postoji mnogo, kao što ćete čuti u ovom druženju, mnogo ubjeđenja koja se vezuju za pokajanje, a koja su neispravna, na koja treba ukazati i treba hajde da kažemo, pružiti ljudima ono što je ispravno. Ovom temom također ja želim da pobudim svijest kod svih nas o našoj obavezi i potrebi da se družimo sa Kur'anom. Jer vidjeli ste naslov, pokajanje, pogled kroz prizmu kuranskih ajeta. Nažalost, živimo također u vremenu kada su se muslimani odaljili od Kur'ana u svakom pogledu, čitajući, razmišljajući o njemu, živjeći po njemu i tako dalje. Pa da vidimo kako Kur'an gleda na određenu temu, samo jednu. A vjerujte, naša knjižnica na bosanskom jeziku je više nego siromašna. A u arapskom svijetu je toliko dijela koja govore o određenoj tematici pogled kroz prizmu Kur'ana. Pa primjer radi, bitnost namaza kroz prizmu Kur'ana. Bitnost posta kroz prizmu Kur'ana. Dobročinstvo prema roditeljima kroz prizmu Kur'ana. I desetine i stotine dijela su napisana na tu temu. Ali, znači, kažem, problem kod nas je da takva djela nisu još prisutna. Zato ćemo mi pokušati ovako da liječimo ovu problematiku. Braću moja draga i ciljne sestre, termin pokajanje u Kur'anu sa svim svojim nekim, hajde da kažemo, izvedenicama, spomenut je na 40 različitih mjesta. Mi, muslimani, kada vidimo bilo šta da je spomenuto u Kur'anu, makar jednom, mi kažemo ovo je bitna stvar. Zato što je spomenuto u Kur'anu. A zamislite kada imamo nešto što se u Kur'anu spominje 40 puta na različite načine u različitim formama. To zasigurno ukazuje na bitnost te tematike. S druge strane, uzvišen je Allah te kao što je vama poznato, ima svoja lijepa imena i svojstva. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i Etteuab. Šta znači Etteuab? Onaj koji mnogo prima pokajanja svojih robova. Etteuab Allahovo lijepo ime spomenuto u Kur'anu na više mjesta. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Kaže uzvišeni Allah, nakon što je spomenuo događaj Adem alaihi selam i njegovog grijeha kojeg je počinio, u džennetu, kaže pa je Adem privatio i primio neke riječi od svoga gospodara, pa je on, gospodar njegov, primio njegovo pokajanje i kaže zaista je on tawab, zaista on prima pokajanje svojih robova. Islamski učenjaci kada komentarišu ovo ime, šta znači tawab? Kažu povrh toga što ima toliko Allahovih robova na planeti, nema tu, hajde da kažemo, gužve kod Allaha. Allah te barake od ta'ala prima pokajanja svih. Što je jedna stvar koja svakako zaslužuje pažnju. A o toj ćemo stvari govoriti, ako Bog da, malo detaljnije. Šta je to, braću moja draga, prije nego što uđemo u ta mnoga mora i pitanja vezana za teubu? Kao što je spomenuo naš uvodničar, Vidjet ćete da postoji mnogo pitanja vezanih za teugu koja treba popravljati. Sama ta definicija šta je to teuba? Dosta ljudi će uzeti preda se televiziju, staviti nešto što ne bi trebao da gleda, pa će kazati estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, šta radi, estagfirullah. Sam taj njegov postupak ukazuje da on nije shvatio ispravno pokajanje i teugu Pokajanje i teuba nije nešto što se samo kaže riječima. Pokajanje i teuba je nešto što dolazi iz srca, želja, čežnja, da se ostavi nešto što mrzi i preziri Allah. Da se zamijeni sa nečim što Allah voli. Sa ubjeđenjem da ti ne može oprostiti grijehe niko osim Allah. To je pokajanje, želja koja dolazi iz srca. Zasnovana na ubjeđenju, vjerovanju da se samo treba pokajanje činiti Allahu. Da On prima pokajanja. Da ostavimo ono što On ne voli i što je zabranio i da činimo i da to zamijenimo sa nečim što je bolje i što je On dozvolio. To je otprilike pokajanje. Pogledajte samo, rekli smo ćemo spomenuti samo nekoliko kuranskih ajeta, pošto postoji Više od 40 ajeta od teubi. Mi ćemo samo nekoliko njih koji su nama potrebni. Pogledajte kako Kur'an odgovara na pitanje koje je spomenuo naš uvodničar. Da li mi svi trebamo pokajanje? Nekada se ljudi malo, moramo kazati u žargonu, ufuraju. Neko pusti bradu, neka sestra se pokrije, neko otiđe na hač, neko dadne dvije marke za džamiju, i on misli da je kupio kartu za džennet. Pojam teube i pokajanja je kod njega nepoznanica. Zašto da se ja kajim? Ja klanjam pet vakata. Ja sam pokrivena. Ja sam bio na hađu. Ima li nakon toga teubi? Vidjet ćemo ima li nakon toga teubi. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allahu se pokajte svi. I to ko svi? O mu'mini, Allah im kaže, o mu'mini, ako želite da uspijete. Kada bi noćas htjeli samo da komentarišemo ovaj ajet, ne bi nam bilo dovoljno vremena. Pokajte se, počinje ovaj ajet riječima pokajte se u naredbenoj formi. A poznato je u šerijatskoj terminologiji svaka stvar koja dođe u naredbenoj formi ona je vađib. Pokajte se komi? Allahu. Zato naše pokajanje treba biti Allahu. Ne da se pokajem kako bi ljudi u mene pokazivali prstom ili kako bi dobio posao, jer ne mogu dobiti posao dok se pod navodnim zdacima ne pokajim ili, ili, naše pokajanje treba da bude radi Allaha. Pokajte se Allahu svi. Je li rekao Allah svi o griješnici, o bludničari, o alkoholičari, o nevjernici, o munafici? Ne, o mu'mini, ja rab. Pokajte se Allahu svi o mu'mini. Ako želite da postignete uspjeh, ako je Allah naredio svim mu'minima da se pokaju, pa šta je onda sa onima koji su na nižem stepenu? Pošto u islamu imate mušcin, mu'min i musliman. Šta je onda sa onima koji neprestano čine javno i tajno grijehe? Ovdje ovim ajetom se ukazuje na nešto da bi se shvatilo nešto što je niži od toga. Kao što uzvišeni Allah u Kur'anu kaže za roditelje وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uf. Nemoj roditeljima reći uh. Kažu neki, nemoj mu reći uh, ali mu šamar zvizni, to može. Nije to cilj šerijata. Allah kaže nemoj mu reći uh, što znači sve što je veći od toga ne može nikako. Ako ne može uh, ne može ništa više. Tako i pokajanje. Ako je Allah naredio mu'minima pokajanje i to svima, onda oni koji su na deređi, nižoj od te deređi, onda su mnogo preći da se pokaju. Također, od ajeta koji odgovaraju ovoj skupini jeste i riječ uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže Ja ejuha amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha Ovi koji vjerujete Pazite, opet kome se obraća uzvišeni Allah? Vjernicima. Pokajte se Allahu teubeten nasuha, potpunim pokajanjem. Kažu islamski komentatori Kur'ana mu fesiri, šta znači teubeten nasuha? Pokajte se teubom u kojoj će se ispuniti svi uvjeti teubi. A o tome ćemo poslije govoriti. Ali želimo ovdje samo da potvrdimo činjenicu kome se Allah obraća. Obraća se mu'minima, vjernicima i kaže pokajte se iskreno. Allahu poslanik, Allahu miljenik. Najbolji insan koji je kročio zemlju. On kaže za sebe, kao što je došlo u više vjerodostojnih hadisa, o ljudi, pokajte se Allahu, doista se ja u toku jednog dana, pazite, u toku jednog dana pokajem stotinu puta. La ilaha illallah. Allahu poslanik, kojim je obećana najveća deređa u džennetu. Najbolji Allahov rob koji je kročio zemljom kaže ja se Allahu, svome gospodaru, kajem dnevno stotinu puta. Jesmo li se mi stotinu puta pokajali tokom cijelog života? A on se kajao dnevno stotinu puta. To je odgovor onima za koje smo rekli da su se malo ufurali, umislili zbog određenih ibadeta. A vidjet ćemo mi koliko je toga zašto bi se trebali kajati. S druge strane imamo drugu kategoriju ljudi koji su možda u životu prošli i mahovo i grahovo. Sve živo radio, popio viskija, tri cisterni. Kroz njegove vene teče viski. Sad kad ode da mu izvade analizu krvi, kažu V. Šta je V viski? Drugi je krao, treći je ubijao, četvrti je činio blud, peti i tako. Pa čovjek dođe, normalno to je od šeitana, i kaže, slušaj, svi se mogu pokajati osim tebe. Ti si toliko belaja načinio na lavu i zemlji da si ti ne možeš pokajati više. I to je šeitanova zamka na koju nažalost hvata mnogi. Braćo moja draga, milost našeg gospodara je mnogo veća nego što mi mislimo. Da li ste ikada razmišljali o činjenici uzvišenja Allah u Kur'anu na dva mjesta kaže وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ Nemojte ubijati svoju djecu. Kažu islamski tumači Kur'ana, ovaj ajet je dokaz da Allah je više milosti prema djetetu od njegovog roditelja, jer njegov roditelj ga je spreman ubiti. Naročito u predislamskom dobu kada su ubijali djevojčice. I danas što naši ljudi ubijaju abortusom, to je ista stvar. Allah kaže nemojte ubijati. I to kome se obraća? Roditeljima. To znači Allah više voli svoga roba nego što ga voli njegova majka. Zato uzvišeni Allah tim ljudima jasno daje do znanja pa kaže قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله أكبر Kaže uzvišeni Allah, reci o robovi moji, vi koji ste se prema sebi ogriješili, čovjek kada grije čini prema sebi se griješi. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. Ja, rab. Čovjek čitav život u jarku. Krade, pije, ubija, jede kamatu. I opet mu kaže njegov gospodar, nemoj gubit. kaže islamski učenjaci, nije ti dozvoljeno. Haram je da sumnjaš u Allahu milost. Kaže uzvišenje Allah u nastavku ovog nakon što kaže, ovi koji ste sebe prema sebi se ogriješili i nepravdu sebi učinili, nemojte gubiti nadu Allahu milost. I kako završaju? Zaista Allah prašta sve grijehe. Nema grijeha, zapamte večeras ovu. Kada ne bi zapamtili ništa osim ovu stvar, ne postoji grijeh kojeg Allah neće oprostiti. Ako mu se rob njegov pokaje pokajanjem u kojem su se ispunili uvjeti. Allahu dragi, kolika je njegova milost. Pogledaj danas nas. Da ti čovjek jednom nanese nepravdu i kaže halali, dobro, halaliću. Preko sutra opet halali, halaliću. Treći put halali, nek ti čača halali više. Ne može više. Dva puta, do mi je došlo. Tri puta više ne može. A pogledaj Allahovi milosti. 60 godina može biti u kufru, u najvećem grijehu, da kaže Allah je jedan od troje. I nakon toga se pokaji, Allah će primiti njegovo pokajanje. Zato, braćo moja draga i cijene sestre, ovu stvar veoma je bitno znati. Jer, nažalost, nekad živimo u vremenu kada nekoga ufati neka upala imana, pa mu dođe neki komšija, prijatelj, poznanik, kojeg zna, pa kaže, ja bi da se pokajem, ti da se pokajiš. Ma razligu, ćeš se ti pokajati. Nema toga u islamu. To je najveći nesretnik ko tako ljude poziva Allahu. Da, ljude treba zastrašiti Allahovom kaznom, ali im treba otvoriti vrata kao što im je otvorio uzvišeni Allah u Kur'anu. Treba im dati prostora da se pokaju. Prenosi se da su došli ljudi Božijem poslaniku pa kažu Allahu poslaniće, neko od nas živi u džahilijetu, pa je ubijao i to mnogo ubijao. Pa je bludničio, i to mnogo bludničio. A ti nas poživaš u islam, što je nešto veoma lijepo. Ali kaže, šta će biti sa onim što smo radili? Pa je objavljen ovaj kuranski ajet. O robovi moji, pazite, Allah i naziva o robovi moji, la ilaha illallah. Iako su toliko nepravedni, on ih naziva o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Također, Kaže Allahu poslanik se salatu selam u ovom kontekstu prenoseći od uzvišenog Allahu, Vadisu, hadisu El Kutsiju, rekao je uzvišeni Allah: Ja ibadi, o moji robovi, vi griješite i danju i noću. A ja, kaže, opraštam grijehe. Samo molite da vam oprostim, ja ću vam oprostiti. Zato, braću moja draga, moramo imati na umu jednu činjenicu, veoma bitnu. Kada večeras ne bi naučili ništa osim ovo, naučili smo mnogo insan, ovaj slabić na svojim plećima, od kako je došao na zemlju, nije ponio veći teret i veće brijeme na svojim leđima od svojih grijeha. Zato pametan i razuman čovjek će se maksimalno truditi da iskoristi svaku moguću varijantu da dođe pred Allaha, a riješio se mnogo toga. Te pokušajte napraviti ovim našim sestrama mjesta, ako ništa da sestre ne stoji. Lakše je stajati muškarcima, bar po ovom nekom skromnom mišljenju. Znači, braću moja draga, razuman i pametan insan trebao bi da zna da na svojim plećima nije ponio veći teret i veće breme od svojih grijeha. Zato Treba iskoristiti svaku varijantu i svaku opciju da ih se riješi prije nego dođe pred svoga gospodara. Pazite, braćo moja draga, ovo su opasne stvari. Prije nego što dođe pred svoga gospodara i počne sa njim razgovarati bez prevodioca. Imaš opciju koju ti ostavio tvoj gospodar, imaš mogućnost da se pokaješ, da to izbrišiš, da se ne čita na sudnjem danu. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu da rekao Allah poslanik alaih salatu wasalam ja kaže znam ko je zadnji čovjek koji će izići iz, džen, izići iz vatre i ući u džennet. Pošto mi muslimani vjerujemo da će biti muslimana koji će otići u vatru. Da naplate ono što su radili na Dunjalku pa će ući poslije u džennet. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu wasalam, pa kada budu obračunavali tog čovjeka nakon što iz vatre uđe u džennet, pa će im biti rečeno, pitajte ga samo za male grijehe. Kaže, pa će mu reći, Allahu grobe, ti si tog i tog dana uradio to i to. Pa će reći, jesam. Kaže, ti si tog dana uradio to i to, pa će reći, jesam. Pa će on reći, o gospodaru, ja ovdje u ovoj svojoj knjizi ne vidim nešto što sam radio. On zna šta je radio. Ne vidi velike grijehe. Kaže od hadisa pa sam vidio kako se Allahu poslanik nasmijao toliko da su mu se vidjeli kutnjaci. Kaže Allahu poslanik dobio je za svako loše djelo dobio je sevap. Zato što se pokajao. Zato, braću moja draga, ove stvari, ova pitanja, strah od grijeha, sta, strah od stajanja pred gospodarom, jer tvoj gospodar te je stvorio, objavio ti Kur'an, u tom Kur'anu jasno ti rekao وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ja nisam stvorio insana osim da me obožaju. Nakon toga tvoj ti gospodar dao tolike blagodati. Vid, i sluh, i zdravlje, i mir, i porod, i djecu, i, i, možemo nabrajati do sutra. I ti u svemu tome nepokoran svome gospodaru. Zato kažem, svako od nas, prvo vaš predavač, nakon toga svi mi, trebamo se maksimalno truditi da sa ovog dunjaluka odimo sa što manje grijeha. Dolazi Ibnu Abbasu čovjek, prenosi to njegov najbolji učenik to Kaže, o Amidžiću Allahu poslanika. Ja sam prosio jednu ženu, pa je odbila da se uda za mene. Pa je došao drugi prosas da je prosi, pa je pristala. Kaže, pa se u meni probudila ljubomora. Pa sam otišao i ubio je. Ima li, kaže, za mene pokajanja? Pogledajte šta ga pita ovaj veliki, najveći tumač Kur'ana i najveći pravnik. Kaže, jel ti majka živa? Kaže, nije. Kaže, onda se pokaj Allahu i idi čini dobrih dijela mnogo. Kaže, a pa ovaj učenik, pa izišao čovjek. Pa sam ja rekao Ibnu Abbasu, kaže, zašto si ga pitao je li mu majka živa? Kaže Ibnu Abbas, tako mi Allaha, ne znam da postoji bolje djelo s kojim se čovjek može približiti svome gospodaru od dobročinjstva prema majci. Zato ako hoćeš da se približiš svome gospodaru, traži takva djela koja će uzrokovati ti Allah oprosti grijehe. U drugom hadisu, ovo je bila predao od Ibnu Abasa, Allahom poslaniku dolazi čovjek. Kaže Allahom poslaniku, uradio sam velik grijeh. Ima li meni pokajanja i teube ikako? Pa kaže Allahom poslanik, jel ti majka živa? Kaže, nije. Je li ti, kaže, živa tetka po majčinoj strani? Kaže, jest. Idi, kaže, i činio je dobročinstvo. Allahu akbar. Pogledajte koliko pravo u islamu ima tetka. Da čovjek ima veliki grijeh dobročinstvom prema tetki, kod Allaha, ako Bog da će mu biti oprošten taj grijeh. Uzvišeni Allah, rekli smo, na dosta mjesta u Kur'anu spomenuo je teubu. Zbog skućenosti s vremenom, mi ćemo to spomenuti kratko. Imamo kontekste gdje Allah Đelešanu spominje da su poslanici kao najodabraniji Allahovi robovi činili teubu. Imamo hadise u kojima se spominje da će Allah oprostiti nevjernicima ako se pokaju. Imamo, stakfirlo, imamo ajete u kojima Allah subhanahu wa govori ako se licemjeri pokaju da će im Allah prihvatiti pokajanje. Tako da u pogledu onoga pitanja za koji grijeh se možemo pokajati. Ja vam večeras donosim oštuluk radosnu vijest, da ne postoji grijeh koji čovjek može uraditi, a da za isti ne može se pokajati. Gdje se dijele u dvije kategorije? Širk. Da učinimo Allahu sudruga. Jedino taj grijeh, ako čovjek sa njim umre, Allah mu ga neće oprostiti. Ide u džehennem vječno. Mimo toga, bilo koji grijeh Allah može oprostiti robu, pokajao se ili ne. A ako se pokaje za ove drugu vrstu grijeha i za prvu vrstu grijeha, Allah će mu subhanu wa ta'ala svakako oprostiti. U hadisima Allahu poslanika alaihi salatu wasalam nalazimo mnogo hadisa koji govori o pokajanju. Dolazi Allahu poslaniku čovjek i kaže Allahu poslaniće, neko od nas uradi grijeh. Šta će biti? Kaže Allah poslanik, zapiše mu se grijeh. Kaže on se pokaje, kaže Allah poslanik, bude mu oprošteno. Kaže on opet uradi grijeh. Kaže Allah poslanik, opet mu se zapiše grijeh. Kaže on se pokaje, kaže Allah mu opet oprosti. I onda kaže jednu veliku formulu. Kaže Allahu neće dosaditi, opraštati vama, dok vama ne dosadi da se kajete. Naše je da se pokajemo, da istinski odlučimo neću više. Ako bi te šeitan opet prevario, da uradiš isti grijeh, pokaj se opet. Ali nemoj, Allah zna šta je u tom srcu. Nemoj da kažeš kajem se, ali ja već u planu imam sutra to isto uraditi. To pokajanje i ta teba je neispravna. Ali odluči radi Allaha i u ime Allaha reći neću više nikad. Pa ako te šeitan opet prevari, na tebe se odnosi ovaj hadis. Pogledajte kako je ibadet teubi, jer je ibad, teuba ibadet. Pogledajte kako je jednostavan. Zamislite kod nas, bilo šta hoćeš da uradiš u životu, termin. Hoćeš kod doktora na termin. Hoćeš ovo, čekaj u redu. Hoćeš ono, čekaj u redu. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti prema robovima. Nije im kazao, možete se pokajati samo u Mekki. Ili se možete pokajati na Refatu. Ili se možete pokajati samo u Ramazanu. Ili se možete pokajati u zadnjoj trećini noći. Ne uzvišeni Allah prima pokajanje nekog od nas 24 sata. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu Zaista uzvišeni Allah je pružio svoju ruku i pruža noću svoju ruku da bi primio pokajanja onih koji su griješili danju. A danju pruža svoju ruku da bi primio pokajanje onih koji su griješili noću. 24 sata, braću moja draga, su vrata pokajanja otvorena. Kod najbližih naših ne možeš otići 24 sata. Kod majke odeš, ona kaže u supermarketu sam, nisam tu. Ili pokucaš na vrata, kaže ona zauzeta sam. Ili, ili, kod svog gospodara ne možeš pokucat, a da je zauzeto. 24 sata on čeka tvoje pokajanje. Nismo svjesni kakav je odnos uzvišenog Allaha te prema onome koji se pokaje. Također, od hadisa koji ukazuju i koji govori o teubi, a njih je mnogo, samo ćemo još dva spomenuti, poznati hadis, ali koji nosi u sebi mnoge koristi. Onaj događaj koji je ispričao Allah poslani kada kaže u ljudima koji su bili prije vas, narodi prije vas, živio je čovjek koji je ubio 99 osoba. Zamislite sada da nama neko dođe i kaže ubio sam 99 ljudi i mogu li se pokajati? Ratni zločinac. Imamo i koji su ubili 199. Mogu li se pokajati oni? Mogu. Ali mi se nadamo da se ne pokaju nek malo gore u džehennemu. Ali se mogu pokajati. Pa kaže ovaj čovjek, pazite, pametan čovjek, ubio 99 ljudi, pita za najučernijeg čovjeka u tom mjestu. Pa ga oni pošalju po božnjaku. Sjedi tamo, neđe u teki, zikri, polako šućuramo. I došao kod njega i kaže, ja sam ubio 99 ljudi, mogu li se ja pokajati, odnosno imam li pravo da se pokajem? Onako sa svojim tespihom, gdje se ti pokaj, 99 ljudi ubio. Ne može, kaže. On sablju i, i njemu glavu održi. E, veli, sad nek imam stoju, tačno. Kaže, opet, ko je najučeniji? Kažu taj i taj, ali sad ga pošalju učenom. Ovdje je velika razlika između učenog i pobožnog. Čovjek može biti pobožan a da svakodnevno Allahu širk čini, ali pobožan. Ali učen, došao on kod učenog na vrata, kaže ja sam ubio sto ljudi, mogu li se pokajati? Kako neš noć, Kaže, ko te sprečava da učiniš pokajanje, ali pazi, kaže, ti živiš u zemlji gdje je loše društvo, moj ti je savjet i seli se u drugu zemlju. Tamo imaju ljudi koji Allah obožavaju, pa obožavaju Allah sa njima zajedno. Tako se mi danas, kada se pokaje neko, treba da se izolira od onih stari aferimlija koji su sa njim zajedno šljokali. Jer ako budeš sjedio sa njima, on će tri dana tebi vika, de još jednu, de još jednu, četiri dan ćeš opet početi piti. Bježi od njih. Druži se sa onim koji su, kao što kaže ovaj učeni, idi tamo. Oni Allaha obožavaju. Pa je krenuo tamo i na pola puta smrt. Hadis je zabilježen kod imama Buhari vjerodostojan. Nisu ovo nikakve crvenkapice i nisu ovo nikakve neke priče za djecu. Pa je na pola puta umro. I onda došli meleki, jedni hoće da ga nosi u džehennem, kažu ovo je iz naše ekipe, kod nas igru u prvoj postavi, non stop. Među 11 prvi, nikad na klupi nije bio. Uvijek igru. Ovi došli kažu ne, ne, ne, ne, ne, ali znate šta je na kraju bilo? djela se u islamu vrednuju po, po završnicama. Oni se pokaju i krenu vamo. Pa im je Allah poslao meleka u ljudskom insanu, u ljudskom obliku i kaže presudi. Pa im kaže izmjerite između te dvije zemlje. Gdje bude bliži, njima pripada. Pa su ošli izmjeriti. A u tom momentu Allah je naredio onoj zemlji dobra da se primakni a zemlji zla da se odalji. On kada je umirao, kada je padao, padao je, nagio se tamo prema toj zemlji dobra. Kada su meleki izmjerili, našli su samo da je za pedalj bliži tamo. I uzeli ga meleki rahmeta. Allahu Akbar. Sto ljudi. Također, od hadisa, koji ukazuju na ovu tematiku, jeste i činjenica da je Allah poslanik kazao da svi Ademovi potomci griješi, ali su najbolji oni koji se pokaju. Evo ovdje ima jedno mjesto za ovu, za što ima bracu pa da sjednu, da, da ne stoji pomakti se vraćamo. Nakon ovog jednog malo dužeg uvoda, braću moja draga i ciljne sestre, dolazimo do šlaga. Dolazimo do toga da vidimo iako je čovjek u životu radio sve i svašta, možda ga ljudi preziru, možda ga ljudi mrze zbog njegove historije, ali pogledajte samim tim samo što se pokaje Allahu šta njega čeka. Tako mi uzvišenog Allaha. Kada bi ljudi samo znali šta u sebi pokajanje nosi. Od dobra dunjaluka i ahireta. Nažalost, mi nemamo prilike da iziđemo u mediji pa da ljudima ispričamo ovo što večeras ovdje pričamo. Da ljude pozovemo da Allaha obožavaju. Prva stvar sa pokajanjem koja se dešava jeste uspjeh na dunjalu i ahiretu. Sjetite se onog prvog ajeta koji smo citirali وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Svi se Allahu pokajte, o mu'mini, ako želite da uspijete. Znači, teuba je put uspjeha. Nakon toga, teuba je put oprosta grijeha. Svako od nas ima grijeha za izvoz. Naročito danas, u vremenu razgoličenosti, u vremenu kada se ljudi ne boje Allaha, u vremenu neznanja, grijeha na svakom koraku. Imamo priliku da nam Allah oprosti. Asa rabbukum kada smo citirali onaj ajet Ja amen u tubu ila Allahi taubeten nasuha Asa rabbukum En kefira ankum sejiatikum O Ovi koji vjerujete Allahu se pokajte istinskim pokajanjem pa će Allah prijeći preko vaših grijeha. Treća stvar jeste nešto gdje staje ljudski razum. Zamislite da imate komšiju koji svaki dan kada ustaneš ti na sabah i vidite se vi zajedno, on ti zvizne šamar. I nakon par godina on tebi kaže, komšija, halali. Ti kažeš halalos. To je, znate koliko je iman u tog čovjeka, do nebesa. Jer u svaki dan po šamar. A zamislite šta bi mi kazali za tog čovjeka, takav ne postoji jer takvi parametri imaju kod Allaha. Da taj koji ivo šamare kaže njemu, e, te ti meni obračunaj koliko smo mi šamara spucu. Za svaki šamar sto maraka ću ti dati. On bi rekao, idem ja pozvati Titnu, ti si poludio. Češ bi dati za svaki šamar sto maraka. Jer to je nepoznanica ljudskom razumu. Ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj ko se istinski pokaje, ostavi grijehe, počne činiti dobra djela, Allah mu te loše grijehe i loša djela zamijeni sa dobrim djelima. Allahu akbar. U suri El Furqanu 70. ajetu kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Illa men tabe wa amene wa amila amalan saliha fe ulaike yubeddilu Allahu sejiatim hasenat. Oni koji se pokaju, ali pazite uvjete, i uzvjeruju, vratit ćemo se ovome, i uzvjeruju, i rade dobra djela, Allah će njihove grijehe i loša djela zamijeniti sa dobrim djelima. Ali ovdje pazite ovaj uvjet. Oni, kaže, koji se pokaju i uzvjeruju. Kako vjerovati? Mi danas imamo problem određeni ljudi, poslušaju predavanje ili vide određeno dešavanje, pomračenje sunca ili, ili, i to bude razlogom da se pokaju. Ali onaj ko se pokaji, mora sebi u zadaću dati da se puno druži sa ilmom, sa znanjem. To je ono što nam nedostaje nažalost nekada se ljudi pokaju i onda u tom svom neznanju krenu krivim putem. Zato kažemo koji uzvjeruju i nakon toga radi dobra djela, njima će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zamijeniti grijehe dobrim djelima. Sjetite se onog citiranog hadisa, kada onaj čovjek zadnji koga budu obračunavali, kada dođe, kada je se nasmio Boži poslanik, kada vidi u njegovom defteru životnom, nema velikih grijeha zbog pokajanja uzvišeni Allah ih promijenio u dobra djela. Također, od pitanja koja se vezuju za ovu stvar jeste i činjenica da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se raduje pokajanju nekog od nas. Pazite, braćo moja draga, zar je moguće, a to je moguće samo kod Allaha, da je dojuče čovjek bio u onome što mu Allah zabranjuje. I danas Allah mu se raduje. Allah ne želi da ti budeš u džehennemu. Allah voli da ti budeš u džennetu i da uživaš, ali ti imaš slobodnu volju. Kada čuješ ezan, imaš slobodnu volju ili da ideš u birtiju ili da ideš u džaniju. Imaš slobodnu volju da odabereš put dženneta ili džehennema, ali Allah voli da ideš u džennet. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, Allah uzvišeni se obraduje pokajanju svoga roba više nego što bi se obradovao neko od vas u slučaju kada bi bio na putovanju kroz pustinju. Na devi, na kojoj se nalazi njegova hrana i njegovo piše. Pa legne da odspava malo pod jedno drvo, kada ustane nema devi. A to znači u sredini pustinje nema devi, nema vode, nema hrane, smrt. Pa čovjek u svom tom nekom halu legne i spava, čeka smrt. Ne može više ići kroz sunce. Kaže kada ustane ponovo, deva ponovo došla. Pa uhvati tu devu, obraduje se toliko i kaže, o gospodaru, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Toliko se obraduje, ponovo živi, ponovo rođenje. Kaže Allah poslanik, Allah se obraduje pokajanju nekog od vas više nego što se ovaj obradovo devi. Tvoj gospodar se raduje tebi kad mu se vratiš. Allahu akbar. Tvoj gospodar te voli nakon što si juče bio u birtiji. Nakon što si jučer krao, nakon što si jučer ubijao, danas te volim. Inna Allahe yuhibbu tawabine, wa yuhibbu mutatahirin. Doista Allah voli one koji se kaju. La ilaha illallah. Treba li nam veća satisfakcija da se pokajim? Također, jedna interesantna stvar, ali volio bi da ispravno shvatite. Jer ovo poglavlje je osjetljivo, može se pogrešno shvatiti. Navodi Ibnul Qayyim rahmetullahi alihi, govor određeni učenjaka gdje kažu može se desiti da grijeh čovjeka uvede u džennet, a da ga dobro djelo uvede u džehennem. Kažu prisutni, kako? Kaže, uradi grijeh, pa ga boli taj grijeh unutar, u srcu, u džigeri, toliko se kaje čitav život zbog tog grijeha da uđe u džennet zbog tog grijeha. A ima ljudi, kaže, uradi sevap. I onda, ono što smo rekli na početku, se ufura. Ja sam dao tri marke prije 18 godina sadake, nemoj da mi više koji šta išći. I gotovo, on je kupio džennet. Ja sam bio na hađu. Moj dedo je hođa. Završena stvar. Znači, dedo hođa, svi do Adema, ale i selama će ući u džennet zbog dedin. Kakvi su to parametri? I zato kažem, onaj, veoma je bitno da shvatimo ovu stvar bitno. Znači, čovjek nekada će uraditi grijeh koji će biti uzrokom da će ući zbog njega u džennet. Allaha mi ima slučajeva. Kada me braća i sestre šalju e-mailove, pitanja postavljaju, gdje brat kaže, učinio sam nešto loše, nerijetko se deša, učinio sam zinalog. Kaže, pokajao sam se, ali ne mogu se smiriti. Najradije bi da umrim. Pojede me taj grijeh. Je, kaže, pokaju sam se Allahu iskreno, plaćim svaki dan, ali je pojde taj grijeh. Zato nemojte sebi dozvoliti, zato kažu učenjaci, lakše je se strpiti na grijehu da ga ne učiniš, nego se trpiti i strpiti na njegovim posljedicama. Znaj ako budeš iskren da će te taj grijeh pojesti. Do tvoje smrti će te jesti, samo ako budeš iskren. Zato nemoj sebi stavljati žar u stomak. Bolje je, nemoj je gutat u osnovi, nemoj naraditi grijehe. Također, nerijetko nam se dešava, ljudi imaju problema u dunjaluku, brige, tuge, nafaka danas naročito. Poslušajte ovaj hadis Božijeg poslanika. Još smo u poglavlju koristi ubi. Kaže Allah poslanik se salatu wasalam, ko bude činio mnogo istikvar, Allah će mu dati izlaz iz svake njegove brige. Naće mu izlaz iz svakog njegovog problema i obskrbit će ga odakle se i ne nada. Znam slučajeve gdje brat ide na sve moguće pretrage i kažu mu doktori vi ne možete imati djeci. Pa ga neko ko se boji Allaha savjetu i kaže dragi brate, jesi li probao istikvar? Kaže pa on i njegova supruga nekoliko mjeseci samo malo tempo povećaju istikvara, nakon tri mjeseca supruga zatrudni. Tako, braću moja draga, ako želimo da riješimo neke probleme, Vrata istikvara su otvorena. Nakon ovih svih satisfakcija dolazimo do jednog veoma bitnog pitanja, a to je greške u pogledu te i pokajanja. Jedna od najvećih grešaka jeste odgađanje pokajanja. Pazite, braću moja draga, malo prije smo konstatovali da je pokajanje obaveza i to odmah. Odgoditi pokajanje je grijeh za koji se trebaš pokajati odgoditi pokajanje je grijeh za kojeg se opet trebaš kajati. Pokajanje treba da bude trenutno. Čovjek ne zna kada će mu melek smrti doći. Da, ja sam malo prije donio moštuluk svima nama i kažem, možemo se pokajati za sve grijehe, ali isto tako donio sam dokaz za sve nas i protiv nas. Niko od nas neće sutra moći gospodaru reći, gospodaru ja nisam znao. Možda neko od nas sutra nakon sabaha preseli. Zato požurimo sa teubom, požurimo sa pokajanjem, jer teuba, pokajanje se prima uvijek, u svakom vaktu, osim kada duša dođe ovdje. I kada sunce iziđe sa zapada, tada se više teuba ne prima. Zato sad, dok imamo priliku, donesimo čvrstu odluku između nas i Allaha. Pogledajte samo ovdje i milosti prema nama. Nije kazao kada se želiš pokajati možeš doći na binu i kazati ljudima ljudi ja sam radio to i to danas se kajim. Između tebe i Allah. U svojoj kući samo kažeš gospodar neću više. Završeno. Bez proceduri. Zar nije jednostavno? Zar nije Allahov rahmet velik? Zato kažemo požurite sa pokajanjem. S druge strane možda danas se u tome srcu pojavila želja za teugum. Možda ta sutra želja umri. Kaže Allahu poslanik, kada se učini grijeh, na ljudsko srce se, koje je bijelo, kapne jedna kapljica crna. Kaže, pa ako se čovjek pokaje, to se ispolira i vrati se bijelo. Ali ako se ne pokaje, njegovo srce postaje crno. I zato danas imate ljudi, vidiš ga i kažeš, nemoj to raditi. Znam, kaže, ali džaba je, ne mogu. Ti mu govoriš ne možeš naći put ka njegovom srcu. Nemojte čekati taj moment. Nemojte čekati moment kada će naša srca pocrniti, pa ti ljudi govori Allahu vjeru, a kao da zidu govori. Također, od pitanja koja su veoma bitna za ovu tematiku, jeste da čovjek ostavi pokajanje bojeći se da će se vratiti grijehu. Rekli smo, o tome smo govorili. Bitno je da doneseš odluku da nećeš više to činiti. A ako te šetani prevari, ponovo se pokaj. Zato danas, ko što naši ljudi, kada mu kažeš što ne ideš nahač, ma nisam, kaže, još spreman. Tu je tako lahak, tanak u lid. Nisam spreman. Šta nisi spreman? Ni, a ti bi još da budeš mujki, ali malo možeš popit, možeš ukrast, možeš prevarit, pa ja ću kad ono odim nahađa, ja ću biti novi musliman. Ko ti garantuje da ćeš doživjeti sljedeći hađ? Zato kažemo, čovjek ne treba da odgađa teubu iz razloga što se boji povratka grijehu. Također, jedna veoma bitna stvar, naročito danas, kada imamo ove šetanske medije, koji rade ciljano na ubijanju islama, muslimana i svega što je moralno, čovjek, mnogi, naročito žene, jer se teuba kod žena mnogo više manifestuje nego kod ljudi, naročito kada je u pitanju hijab, ostavljaju teubu stideći se ljudi. U smislu šta će reći ljudi? Do jučer sam išla na posao otkrivena sutra pod mahramom. Kjo, šta će mi reći kolegica? Jo, šta će mi reći direktor? Šta će ti reći gospodar kad te vidi na sudnjem danu? To se mi postavi pitanje. Ti, zbog kojih danas to radiš, Znaj da će te ostaviti kad te budu spuštali u kabur. Sam se toga sjeti. Sjeti se da ćeš na sudnjem danu sam pred gospodarom stajati. Oni kojima si hatur čuvao, neće biti pored tebe. Tvoj brat, tvoja majka, tvoj babo, svi će pobjeći od tebe. Jeume je firrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibetihi wa benihi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, tog dana će čovjek pobjeći od svoga brata, od mami, od babi, od djeteta, od suprugi. Pet najbitnijih kategorija ljudi u životu, od njih će čovjek povjeći na sudnjem danu. Nemoj onda zbog njih ostavljati pokajanje. Ko su oni? Koliko vrijedi? Zato kada vam šeitan dođe, a šta će reći ljudi ako počnem redovno klanjati? A šta će ljudi reći ako ostavim kockanje? A šta će ljudi reći ako krenem u džamiju? A šta će ljudi reći ako odim na hađ? Ostavi se šta će reći ljudi. Gledaj šta će ti reći gospodar. A znaj tako mi Allaha svevišnik. Niko nije ostavljen. Svakoga će prozivati. Ali ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadomjestiti boljim od toga. Nekada će neko biti bogat zato što je čapo na razno razni načine. Ne halal. Pa će se pokajati. Pa će zbog toga postati siromašan. Ali možda mu je to Allah nadomjestio unutarnjim zadovoljstvom koje vrijedi više nego dunjaluk cijeli. Zato nemoj da misliš, ako nekom nakon pokajanja postane možda manje imućan nego prija, da mu to Allah nije nadomjestio. Nadomjestio mu je možda hajli djecom. Neko drugi ima dijete, ali to dijete ide u sve tamu i neće u hajr. A njegovo dijete ide u hajr. Nadomjestio mu je možda zdravim, Nadomjestio mu je na mnogi načine. Samo znajte i zapamtite. To je rekao Allah poslanik. Kada ostavite nešto radi Allaha, Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadomjestiti nečim što je bolji. Također, neki ljudi ostavljaju teubu, kažu Allah je milostiv. Allahova milost je velika i mi kažemo jeste. Ali komi? Onome ko radi u neznanju. Ali onda kada znaš, onda kažemo Allahova milost je velika, ali Allahova kazna je žestoka. Također, stvari koje ukazuju na odnosno greške koji su vezane za pokajanje, jeste i lažna teuba. Kada se ljudi lažno pokaju, kao što se kod nas dešava, umro neko u poroci, ne palimo televiziju deset dana. Pokrivena mahrama, ali ono svezano ovako, da ne poredim sa nekim ženama koji nisu uopšte muslimanke, ovako sveži mahramu, i tako jedno deset dana nosa malo mahramu, kao žalost je umro neko. Istinsko pokajanje je pokajanje u kojem se ispuni tri uvjeta. Pazite, ovo je možda najbitnija stvar večeras. Istinsko pokajanje je pokajanje u kojem se ispuni tri uvjeta. Prvo, ostavljanje grijeha, odmah, momentalno. Jer Allah Đerašanu kada u Kur'anu opisuje mu'mine kaže وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعْلُ Oni ne ustrajavaju svjesno na grijehu. Nakon toga, ono što smo malo prije spomenuli, neden. Tuga, žalost, pokajanje koje dolazi iz srca da postaviš sebi pitanje i da kažeš koliko sam zahvalan Allahu na svim blagodatima. Pa da se stidiš, podić glavu gore prema nebu da kažeš kako sam mogao do juče biti takav, kako sam mogao biti tako nezahvalan svome gospodaru. I treća stvar od ovih uvjeta jeste da čovjek nakon što ostavi, nakon što da donese čvrstu odluku da se neće tome vratiti. Da prekine odma prvi uvjet. Da se pokaje istinski iz dubine svoje duše zbog toga i da donese odluku da se nikada više tome neće vratiti. Braću moja draga, ima mnogo toga što bi trebalo govoriti, ali evo, pošto vrijeme nam ističe, ja ne bih želio da onaj svaki put trpim ti neke kritike da smo dužili. Nema vezi, onaj, skrat ćemo mi, onaj ne bi volio da me neko proziva. U svakom slučaju, evo nekoliko za kraj, nekoliko veoma bitnih stvari nakon što smo spomenuli kolika je blagodat u pokajanju, nakon što smo spomenuli uvjete, dolazimo do toga kada se čovjek već pokajao. Kako ustrajati ili koje su to najbolje metode kako se pokajati i kako ustrajati. Prva stvar, braćo moja draga, vjernik razmišlja uvijek ahiretskim razmišljanjem. Znate li vi šta je najveća blagodat na ahiretu? U džennetu ima, kao što je došlo u Kur'anu, sve što duša zaželi. Sve što duša zaželi, to ima u džennetu. Ali povrh svega toga, znate li šta je najveća blagodat u džennetu? U hadisu koji izbilježima muslim od Suhejba radijallahu ta'ala stoji da je došao Boži poslanik i kazao ashabima Doći će uzvišeni Allah na sudnjem danu džennetlijama. Nakon što su, izašli, nakon što su ušli u džennet. Nakon što su džennetlije ušli u džennet, a džehennemlije ušli u džehennem. Pa kaže džennetlijama, može li išta da vam povećam od blagodati? Treba li još išta? Kažu gospodaru naš, ti si dao da su naša lica bijela Uveo si nas u džennet i spasio sam od džahennema. Ima li nešto iza toga? Kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam, pa će uzvišeni Allah otkriti hijab između njega i njegovih robova i neće imati veće blagodati nego da gledaju u svoga gospodara. Danas, kada odputuješ negdje mjesec ili dva ili manje ili više, kada dođeš koliko se obraduješ gledajući svoju majku, gledajući svoju suprugu, gledajući svoje dijete. A zamisli kolika je blagodat gledati u onoga koga si obožavao čitav život, a ali ga nisi vidio. Zato, braću moja draga, kada čujete da ima nešto, da te može spriječiti, da gledaš u svoga gospodara na sudnjem danu, onda bježi od toga. Jer je to najveća blagodat. Teško se onome ko bude uskraćen te blagodati na ahiretu. A šta je to što može ljude učiniti da ne gledaju svoga gospodara? Jesu grijesi. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Kalla innahum ar rabbihim jevme Doista će oni, kada je prije toga rečeno u kuranskom ajetu Kella bel rane ala kulubi kanu jef'alun. Ono što su radili grijehe, prepravilo je njihova srca. Nakon toga kaže uzvišeni Allah, oni će tog dana između njih i Allaha zbog njihovih grijeha će biti zastor. Neće moći gledati u svoga gospodara kao kazna zato što su činili grijehe. Zato, brate moj dragi, cina, sestro, kad ti dođe šeitan, kada budeš sam u kući, kada te pozove da uradiš neki grijeh, sjeti se da se na taj način izlažiš nečemu velikom. Da ti uzvišeni Allah na sudnjem danu uskrati gledanju njegovog lice. Ako te to ne odvrati od grijeha, onda si bliže hajvanu nego insanu. Ako te to ne može potakjeti da ostaviš grijeh, onda je tvoj iman, znači, ako ne na nuli, onda je veoma blizu nuli. To je najveća stvar koja čovjeka može učiniti da se odalji od grijeha, da se sjeti samo svoga gospodara, da se sjeti gledanja uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala. Također, braćo moja draga, od pitanja koja smo spomenuli, ajde da kažemo indirektno, kada smo govorili o onom čovjeku koji ubio 99 ljudi, kada se čovjek pokaje, treba da pazi na svoje društvo, da promeni sredinu, ne mora znaš da mora oceliti, ako ne može. Ali da promijeni sredinu u, u, smislu da promijeni ljude s kojima se druži. Pokajao se, a druži se i dalje sa istim ljudima, znajte da je velika mogućnost da se vrati onome na čemu je bilo. Zato ako se već pokaješ, traži sebi dobro i čestito društvo. Traži one s kojima ćeš svaki dan napredovati u pogledu Islama. Nažalost, dešaje se, do mene je došla nedavno priča. Čovjek iz Italije, gore negdje u Europi primio islam i druži se sa bošnjacima i on je odmah došao na tu deređu da on zna da li je u Pezića ispravna akida ili nije. Da li je on neispravnu menheđu ili nije. Siromahu jedan ostavi se pjezića. Pjezić će za sebe polagati računja na sudnjem danu. Tek si primio islam, zabavi se nečim što ti je korisno. Znači čovjek kada se pokaji, ilm, znanje, dobra djela, jer on ima za sebe mnogo toga što ga je promašilo. Treba to nadomjestiti, treba to nadomiriti. I zabrati sebi dobro društvo. Također od stvari koji su veoma bitne jeste trud. Nemoj da misliš da će biti lako. Žena, duće je bila otkrivena, sutra izlazi na ulicu pokrivena. Prvi komšija, u, gospođice, šta je tu? Gospodine, pokrila se. Eto šta je to? Pa će u tebe pokazivati, mama će, eh, eno roga Pa će sutra tebe kamere pratiti, pa ćeš ispati plaćenik, pa ćeš biti, pa ćeš biti, pa ćeš biti. Što ne ideš u disko, da ti je klisko, što, ovako, onako. Nažalost, živimo u vremenu kada se dijete želi pokajati, najveći neprijatelji su mu roditelji. Svi si ne idu u disko, ti ne ideš. Svi rokaju, ti ne rokaš. Svi se drogiraju, ti se ne drogiraš. Gospodaru dragi, je li moguće da je ljudski razum toliko otišao daleko? Mjesto da kaže gospodaru hvala ti, pa tu moje dijete hoće, hoće na pravi put. Zato kažem, kada se pokaje neko, muškarac ili žena, znaje da će sutra biti etiketiran. Koliko je plata mjesečna? Velika, samo kod Allaha ne primamo još ništa na dunjaluku. Znači, bit ćeš etiketiran. Budi spreman na to. Ali samo neka ti napadne džehennem, neka ti nampadne Allahovo zadovoljstvo, neka ti napadne da te Allah voli, neka ti napadne da se Allah veseli tvome pokajanju. Poslanik je bio poslanik. Prije poslanstva je bio el emin, povjerljivi. Dok je, dok je došao sa islamom, odmah je postao sihribaz, odmah je postao luđak. Nemoj da, se, nemoj da te to boli. Ali ćeš biti iskušan zato, strpi se. Također, od stvari koji će nam pomoći na putu pokajanja u strajnosti jeste da pogledamo u hal i stanje griješnika. Allah ti treba li velika filozofija da pogledaš u čovjeka drogeraša, otiđi gore u komunu i pogledaj čovjek koliko mjeseci treba sjeti godina da se skine sa igli. Pogledaj u ljude koji kradu u zatvorima. Pogledaj u ljude koji piju alkohol gdje su završili. I jel to treba velika filozofija da čovjek shvati da ne treba rad grijehe? u njihov hal. Voli li ga njegova mama? Stidi ga se njegov babo. Čiji si? Jel tvoj sin ono? Jes, šta ću mu ja, ne mogu ništa. Babo ga se njegov stidi. Jel hoćeš da se tvoj babo tebe stidi? Pa razmisli o tome kud te šetan gura. Razmisli o tome. Također, Nemojte zaboraviti u tim momentima da vezujete svoje srce za Allaha. Ja sam prošli put kada sam bio u Bosni prije dva mjeseca držao predavanje na temu kako je dobio Allahu poslanik, pa smo tu govorili detaljno o toj tematici. Ali, kada se čovjek pokaji, mnogo vremena treba da provodi u dovi. Dovijeći Allahu da ga učvrsti. Allahu poslanik je bio poslanik pa je dovio o ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce na istini. Molit Allaha da nas učrsti na putu istini. Također, od pitanja koja, od stvari koje će nam pomoći, jeste da čovjek naročito u početku, znači rekli smo, mora da se strpi. Mora da bude izdržljiv, dok, hajde da kažemo, taj prvi udar prođi. Nakon toga kada njega, a to je onaj, on je gotovo pokaju se, bio je prija u jarku, sad je u džami i to je to. Znači čovjek treba da se strpi. Nakon toga, braću moja draga, kratko, za kraj, kako čovjek da prepozna istinsko pokajanje. Da li sam se istinski pokajao? Prvo, da li razmišlja da se vrati tom grijehu? Drugo, da li ga peče i boli taj unutarnji grijeh? Da li se stidi svoga gospodara zbog onoga što je činio? Jer čovjek kada jučer u grijeh, danas se pokaje, ne može da shvati da je tako nisko bio. Stidi se svoga gospodara, plači. To su neki pokazatelji da li je pokajanje nekog od nas primljeno i da li je istinsko. I za kraj samo nekoliko pitanja, veoma bitnih, o kojima treba da razmišljamo i treba da ih znamo vezana su za ovu tematiku. Prva stvar, ako čovjek radi odrađ, određeni grijeh, to ne znači da treba raditi ostale grijehe. Imate ljudi, Allah ga iskušao sa jednim grijehom. Dobro, ako si tu zakazao i predao si se šetanu, nemoj u drugim stvarima. Ne mogu ja, kaže bez drine, ja volim kad mi nos prođu dva dima i kad ja njega vidim, nemoj mi sam to dirati. Bibi, bi, ako umriš sa tim, ali klanju, postiju, a i sve ostalo, tišu džennet. Nadamo se. Ali to ne znači da kažeš, a ja ne mogu bez drine, pa gotovo je, to je bela, nema od mene nikakvog hajra, daj mi još i viski. To nije ispravno. I nemojte dozvoliti sebi, ako vas šeitan već pobjedi na jednom frontu, da vas pobjedi na ostalim frontovima. Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, su doveli čovjeka koji je pio alkohol. Pazite, gleda poslanika očima i pije alkohol. Ali je taj čovjek bio interesantan po jednoj stvari, a to je kada bi bio u društvu Božih poslanika, volio je razveseliti Božih poslanika i nasmijavao je Božih poslanika. Pa su ga doveli jednom, pa Božih poslanik naredi da ga kazni. Prošlo malo opet, prošlo malo opet, pa kaže jedan ashab, Allah te više prokleo, koliko te ljudi puta, znači kažnjavaju, koliko puta dolaziš, da te nije stid Božih poslanika. Kaže Allah poslanik, Nemoj šeitana, pomagati protiv njega. Ja znam da on voli Allaha i poslanika. Ovo je veoma bitno, braću moja draga, u današnjem vremenu. Može se desiti žena ne nosi mahramu, a možda je u nekim drugim stvarima premašila žene koje nose mahramu za stotinu puta. Ovo ne znači da je opravdanje nenošenje mahrami, samo da shvatimo o čemu se radi i mnogi drugi primjera. Znači nemojte čovjeka zbog jedne stvari kvalificirati. Možda ima nešto što ti ne znaš. Ali i to treba popravljati. Također, od stvari vezani za ovu tematiku jeste čovjek ako radi već grijehe, treba se maksimalno truti, ako i već radi, a mi ne posivamo daleko od toga, onda se trudi da ih ne radiš javno. Jer Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže svima ljudima u mom umetu će biti oprošteno osim onima koji javno griješi. Ako već ne može šeitana pobijeti, onda nek niko to ne zna. To je manja šteta nego kada radiš i svi to vidi. Također, ako već radiš grijeh, nemoj mrziti oni koji ne radi grijeh. Nama se nerijetko dešava. Ja lično znam, određena žena Ajde da kažem, imam navešću primjer nikaba, iako možda nije adekvatno, ali sigurno znam. Ne nosi nikab, zato svaka sestra koja nosi nikab za nju je nazadna i ovako i onako. Ako ti ne nosiš, možda je to tvoje ubjeđenje, pusti onu koja nosi, nek nosi i nemoj je dirat. Ako ti ne možeš klanjati noćni namaz, ako ti ne možeš ostaviti duhan, ako ti, ako neke mnoge druge stvari, pusti one ljude koji mogu, nemoj ih provocirati. Priznaj im da su bolji od tebe u tom segmentu. I zato kažem, ovo su osjetljive stvari. Također, od tih nekih pitanja, jeste da čovjek, ako radi određen grijeh, to ne znači da u određenim drugim stvarima ne treba naređivati na dobro odračati od zla. Kod nas ako čovjek pije alkohol i on ti dođe sutra i kaže što ne klanjaš? Ma daj ti mi govori ti piješ alkohol. On pije alkohol, ali ima potpuno pravo da naređuje na dobro i odrača od zla. I to je dodatni grijeh. To ako si zakazao u jednom grijehu, rečemo žena nije pokrivena. To ne znači da drugoj ženi kada čuje da priča o nekoj konšnici kaže nemoj pričat, to je gibet. To što ja ne nosim nije nikako dovoljan faktor da ja ne ukazujem na dobro i, odraćam od zla. Ovo je veoma bitna stvar. Šetan, šetan priđe ljudima pa kaže, a ti si poznat, potom i šuti, ti nemaš pravo da se miješaš. Imaš pravo da se miješaš. I to ti je obaveza. Ovom našom vjerom je obaveza da se međusobno savjetujemo i da se međusobno kritikujemo. I na kraju, braćo moja draga, jedan savjet kojeg sam dosta puta braći kazivao, a to je to blagoslovljeno vrijeme zadnje trećine noći. U hadisku iz Buharija stoji da je Allah poslanik alaihi salatu selam kazao uzvišeni Allah svaki večeri. Pazite, svaki večeri spušta se na ovu dunjalučko nebo i govori ima li neko da oprost čini pa da mu oprostim? Ima li neko da traži nešto pa da mu dam? Ovo je blagoslovljeno vrijeme. Ustanite u zadnjoj trećini noći, to je pred saba, pola sata. Abdestite, klanjajte dva rekiata. Padni na seždu svome gospodaru Gospodar tvoj se tebi približio, a ti se približio njemu zato što si pao na seždu. Allah poslani kaže, najbliže što možeš biti gospodaru jeste kad si na seždi. I tada zavapi svome gospodaru. Tada mu kazuj svoju tugu. Tada mu kazuj svoje probleme. Tada moli od njega da te učvrsti na putu pokajanja. Tada traži da ti oprosti grijehe. Vidjet ćeš beričet, vidjet ćeš slast tog ibadeta sutra kad ustaniš, kad osvaniš, sve ti polako. Jednostavno osjećaš neki elan i polet kojeg nisi prije osjećao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će se često kajati. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu istine, da nam bude milostiv na sudnjem danu, da nam oprosti grijehe. Molim ga te barek ta'ala da pomogne našoj braći muslimanima, ma bili. I na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha illa anta